Ще з вечора дали телеграфні шифрограми запити в колонію, де відбували свого часу покарання Марушко та Дворенков, а також у Ростов на Дону. І розійшлися, щоб через кілька годин знову зібратися. Будильник, поставлений на 8.30, дзеленчав голосисто і вперто. Маринич, ще не зовсім прокинувшись, намацав та натиснув на кнопку і лише після цього розплющив очі. Біля дивана вже в плащику з портфелем стояла Наталя. Ображено надувши губенята, промовила капризним тоном. Добре, що будильник задзвонив, а то знову донька пішла б у школу, не привітавшись, із коханим татечком. Притягнув доньку до себе, поцілував, зітхнув. Важкий мене день був учора. Якщо це називається день, то що ж тоді питається ніч? Заглянула, почувши розмову Вікторія. Наталю, ти на годинник дивишся? Знову нарікатиме вчителька, що ти на уроки запізнюєшся. Яка ганьба. Маринич зробив страшні очі. У таких пунктуальних батьків донька запізнюється на уроки. Я собі гадаю, чого це останнім часом всі клепарівські регулювальники на мене пальцями вказують і сміються. Це тому, що ти над ранок додому повертаєшся відбила батьків випад Наталя. А вчора Валентин Михайлович знову просив, щоб ти до нього зайшов. Постараюся, донечка, можливо, навіть сьогодні. Нема чого ходити. Уже все вирішено, твердо сказала Вікторія, коли за Наталею зачинилися двері. Маринич швидко відкинув ковдру, схопився з ліжка. Узяв з тумбочки трикілограмові гантелі, почав ними розмахувати. Валентин Михайлович тренер із секції тенісу, куди ходить Наталя. Вона здобула вже перший розряд юнацький. Останнім часом тренер почав наполягати, щоб Наталю перевести у групу посиленої підготовки. У неї неабиякі здібності, які гріх занедбати. Через два роки максимум він зробить її майстром спорту, а там виведе на всесоюзний корт. Малював чудові перспективи. По-перше, перед майстром спорту відкриті двері не лише інституту фізкультури, а й будь-якого іншого. По-друге, різноманітні цікаві поїздки на змагання по країні та за кордон. І стипендія майстра спорту теж не завадить дівчині. Але, звичайно, це пов'язано із значним посиленням тренувань 5-6 годин на день. Вікторія категорично заперечила. Займатися спортом для зміцнення здоров'я це чудово, а гнатися за чемпіонськими лаврами, забувши про все інше, ні за що. Навіщо забувати про все інше? Можна поєднувати, умовляв тренер. Але, звичайно, чимось доведеться пожертвувати. Ні, нині, щоб стати чемпіоном чи рекордсменом, ви самі це чудово знаєте, треба повністю віддатися спорту. Одним словом, з Вікторією тренер спільної мови не знайшов. Тепер, мабуть, спробує переконати Маринича. Маринич, май на увазі, ні в якому разі не погоджуйся, ще раз наказує Вікторія. Гаразд, стоятиму на смерть, обіцяє він, розмахуючи гантелями. А тепер, Вітю, якщо хоч трохи мене любиш, зроби швидесенько велику каву і три бутерброди з ковбасою. Може, яєчка зварити? Не треба, сирій вип'ю. Тільки на дружина вийшла на кухню, Маринич перестав розмахувати гантелями, підійшов до столика з телефоном, набрав номер. Лікарня? Попросіть, будь ласка, чергового лікаря. А, пробачте, це ви не впізнав. Це Маринич з міліції турбує. Ми вночі з вами розмовляли. І як там наш кучерявий? Те саме, коли професор буде? Гаразд, дякую. Швидко ковтав бутерброди з кавою, не відчуваючи смаку. За вікном нудно сіяла сіра мжичка. Вікторія мовчки сиділа навпроти, спершись з підборіддям на долоні. Журливо спостерігала, як він їсть, майже не жуючи. Леща не забудь взяти. Не варто у машині поїду. Коли вже в передпокої потягнувся до неї, щоб поцілувати, як то завжди робив, коли вона випроваджувала його на роботу.